Tu klausies raidījumu Baznīcas tiesību līkločos. Kāpēc baznīcā ir likumi un kādi tie ir? Sveicināti radio klausītāji, lai top slavēts Jēzus Kristus. Ar jums šodien priesteris Renārs Birkaus, kā ir katra mēneša pirmās pirmdienas šajā pēcpusdienā. Un runāsim par baznīcas kanoniskajām tiesībām. Jau ceturtais raidījums un e, mazai atkāpei, mazai mākslas lirikai, e, iesākot mājas darbs man bija pagājušajā reizē, kur man uzdeva aizkadrā jautājumu par balto helikopteru. Esmu redzējis balto helikopteru un vai es varu viņu komentēt. Situācija bija tāda, ka es to balto <laughs> helikopteru pagājušo reizi nebiju redzējis, bet šoreiz viņu esmu redzējis. Protams, ir dažos vārdos sakot, nu, tāds ļoti interesants bija tas uh, uzvedums. Un, protams, tas ir mākslas darbs. Un tas parāda pāvestu gan kā, gan kā pāvestu, gan arī kā vienkārši cilvēku. Un eh, parāda arī pāvestu kā amatu, pāvestu kā amatu, kas ir eh, ļoti atbildīgs un kas arī ir eh, iedibināts dievišķajā kārtībā. Evaņģēlijā mēs redzam, kā Jēzus nodot Pēterim šo uz atbildību par baznīcu, un ka pāvests ir Pētera pēctecis, un atbildība ir liela, un šajā, zinām, ka pāvests Benedikts bija tas, kurš, Benedikts 16. bija tas, kurš atteicās vēl pirms savas nāves no šī amata, un kas izraisīja ļoti lielu sašutumu, kā tā, tā pāvestam taču bija jā, jādzīvo tik ilgi vai jābūt pāvestam, kamēr līdz pēdējiem elpas vilcienam, ko, protams, arī, nu, kanoniskā kārtība pieļauj, ka pāvests arī var atkāpties, jo, <clears throat> jo, jo tas nav noteikts, cik ilgi tam pāvestam ir jābūt. Vienkārši tika pieņemts, ka viņš ir līdz savas dzīves beigām, bet pāvests Benedikts 16. izvēlējās apzinoties savu veselības stāvokli, savu arī spēku izsīkumu, tad viņš tomēr izvēlējās atkāpties no šī amata un e, cik daudz tas ir saistīts varbūt ar kanoniskajām tiesībām, tad viņš <laughs> vienā brīdī bija ierunājies, ka tur, protams, nezinu, vai tas tā bija dzīvē, bet ka uh, ka ar laiku tikšot izgudrotas tādas tabletes, kad, ehm, kad varēs dzīvot cilvēks mūžīgi, bet pāvests saka, nu, ko ar tādām tabletēm varētu darīt? Kā, nu, ko darīt ar tādu pāvestu, kuram galva vairs nestrādā, un ko, ko tad darītu kanonisti? Protams, tas arī ir jautājums, kas vēsturē nekad nav bijis, kas tad būtu, ja pāvests nespētu ar <laughs> galvu funkcionēt, ehm, kā būtu, ja būtu, bet paldies Dievam, ka baznīcu vada svētais gars, un eh, jebkurš pāvests, jebkurš bīskaps ir svētā gara iecelts un eh, aicināts vadīt eh, savu uzticēto ganāmpulku saskaņā ar, saskaņā ar svēto garu, saskaņā ar dievu vārdu. Jā, un tad tā kā ļoti saistās arī ar šī raidījuma tēmu, šī raidījuma tēma ir par uh, baznīcas amatiem, jeb kanoniskajiem amatiem, un uh, Kas ir amats baznīcā? Jeb citiem vārdiem kanoniskais amats. Un eh, tas ir jebkurš uzdevums, kas ir izveidots balstoties uz dievišķo vai baznīcas izveidoto kārtību, kam ir garīgais mērķis, kam mērķis arī saistīts ar baznīcas misiju. Un eh, baznīcā jebkurš amats ir saistīts ar baznīcas šo galveno misiju, kas ir – dvēseļu pestīšana, dieva vārda sludināšana, dieva žēlstība, sakramentu uh, eh, sniegšana cilvēkiem. Un tāpēc arī tas ir baznīcas amata galvenais mērķis – tuvināt cilvēkus dievam. Un uh, bieži vien mēs jaucam daudzas lietas, kas nav slikti un nav sliktas, bet uh, runājot par kanonisko amatu, tad jāizšķir kanoniskais amats – vai kalpotājs, vai darbinieks, kas nav viens un tas pats baznīcā. Piemēram, ir ļoti daudz brīvprātīgo kalpotāju baznīcā, piemēram, svētdienas skolu vadītāji, brīvprātīgi dažādās žālsirdības or, organizācijās, uh, lektori, mm, piekalpotāji, jeb ministranti, un, uh, un šie daudzie ir, viņi ir kā kalpojumi, kas nav baznīcas amats. Uh, <clears throat> un savukārt, piemēram, cilvēks, kurš atbildīgs par elektrību baznīcā vai kādā kūrijas mājā vai vēl kaut ko, tas arī nav baznīcas amats, bet tas ir darbinieks. Un ar ko tad atšķirās šis baznīcas amats? Baznīcas amatam pirmkārt tas ir uzdots no augšas, nu, pēdiņās, es saku, no augšas, jo eh, hierarhiski ir uzticēts šis amats caur nominātu, piemēram, nomināts, kuru bīskaps nozīmē kādu priesteri darīt to vai to, vai eh, pāvests kādu nozīmē tur vai tur par bīskapu, vai ieceļ tādā un tādā prefekta amatā. Un eh, tas nozīmē, ka viņam ir uzdots uzdevums konkrēti ar, ar papīru, ar uzdevumu, kas ir uzrakstīts, ar parakstu, ar zīmogu. Un otrkārt tas ir darbs, kas ir saistīts ar baznīcas galveno mērķi. Un baznīcas galvenais mērķis tas ir dvēseļu pestīšana. Tad līdz ar to, ja mēs runājam par, bazn, par kādu darbinieku, piemēram, kas uzkop telpas, <clears throat> tur draudzes kancelējā, vai cilvēks, kurš tur atbild par elektrību vai par saimniecības lietām, kas ir ļoti svarīgi darbi, lai kaut kā tā baznīca arī varētu praktiski funkcionēt, bet tas mērķis nav tiešā veidā saistīts ar dvēseļu pestīšanu. Un viņam arī nav bīskaps iedevis šo nozīmējumu būt par eh, telpu uzkopēju vai par eh, atbildīgo par videotehniku, tur draudzē vai vēl kaut ko. Tas ir vienkārši vai nu darba līgums, vai tāda savstarpēja vienošanās, kas nav nomināts, kas nav šis nozīmējums. Tāpat arī kalpojums, piemēram, piekalpotājs vai korīdziedātājs vai lektors draudzē, viņš, viņš atnāk labprātīgi, viņš Protams, ka viņš arī attālināti, varbūt netiešā veidā saistot ar to mērķi, ar dvēseli pestīšanu, viņš arī tajā piedalās. Bet viņam tas nav nozīmējums, viņam arī nav nu, bīskapa iedos nozīmējums, es tevi nozīmēju būt korī tur par dziedātāju vai nozīmēju būt par kalpotāju vai lektoru. Lektoru kaut arī svētība, bet viņam nav tādas īpašā, īpašs amats, kas būtu nozīmēs un augšus. Tātad, uh, baznīcas, jeb šis kanoniskais amats, viņam ir šīs divas daļas. Pirmais, ka tas ir uzdots no, no, no augšas, un e, otrkārt, ka tam ir tieša saist, saistība vai varbūt tālāka vai, netā, vai tuvāka tā saistība ar dvēseļu pestīšanas darbu, šo garīgo darbu, kāds ir, kas ir baznīcas šis galvenais e, e, uzdevums. Un eh, skatoties tagad šajā jaunajā baznīcas tiesas kanonisko tiesību kodeksā, kurš ir izdots 1983. gadā, tad eh, amatus baznīcā var ieņemt gan garīdznieki, gan konsekrētās, jeb klosteru personas, gan arī lai. Protams, ne visus visi var ieņemt. Protams, katram amatam ir vajadzīga savi nosacījumi, savs šis kārta vai savs, savs šis status. Kaut arī vecajā baznīcas kanonisko tiesību kodeksā 1917. gadā, ja runāja par baznīcas samatu, tad runāja tikai un vienīgi par garīdzniekiem. Tad arī tagad baznīca pēc koncila daudz izmainīja šo, šo skatījumu uz baznīcas samatu. Un ja mēs, tā kā es jau pieminēju, ka uh, <clears throat> amatus var ieņemt gan lai, gan garīdznieki, gan arī konsekrētās personas, tad ir amati, kurus var ieņemt tikai garīdznieki, un ir gari amati, kurus var atkal ieņemt jebkurš lais vai garīdznieks vai, vai arī konsekrētā persona. Piemēram, e, kā tie amati dalās. Katram amatam ir sevi šie nosacījumi, piemēram, ir tās augtie hierarhiskie amati. Hierarhiskie amati tie ir e, pāvests, diecais bīskaps, ģenerālvikārs, bīskapu vikāri, palīga bīskapi, draudžu prāvesti, e, dekanātu dekāni un tā tālāk. Tie ir hierarhiskie amati, jo viņi iet tādā hierarhijā vertikāli uz augšu, var sakot, eh, viņiem ir uzticēts ganāmpulks, viņiem ir uzticēti konkrētie šie uzdevumi, kas ir atbildēt par kādu vai draudzi vai diecēzi vai par visu baznīcu vai par dekanātu vai par eh, kaut ko citu. Eh, bet ir tie amati, kas nav hierarhiski amati un kuros, kuri neieja šajā vertikālajā līnijā. Tie, piemēram, kūries ekonoms, kurš pārzina diecējas ekonomisko situāciju, jeb kūries ekonomisko situāciju, uh, viņš nav, viņam nav pakļauti cilvēki, bet viņš, viņam ir konkrēts uzdevums, eh, kur, kur viņam ir atbildība, vai pieņemsim tur kūries sekretārs vai kūries notārs, viņam arī nav pakļauti cilvēki, bet viņam toties ir eh, jāatbild par, par biroja darbu kūrijā vai par, eh, par dokumentiem vai par arhīvu, un tad, ja runājam par šiem hierarhiskajiem amatiem un tiem amatiem, kuri nav hierarhiskie, tad uh, Eh, hierarhiskos amatus var ieņemt tikai un vienīgi priesteri, vai nu priesteris vai bīskaps, jo tie ir saistīti jau tieši ar šo apustulisko pēcsecību, ar Kristus nodoto varu Pēterim un citiem apustuļiem pārvaldīt baznīcu, un šie pārvaldīšanas amati baznīcā ir uzticēti pārsvarā priesteriem. Un tad savukārt tie, kas nav hierarhiski amati, tos var arī uzņemties lai vai konsekrētās personas, kuriem nav šīs priesterības, bet, bet viņiem nav šo uh, Viņam nav pārvaldīšanas funkcija, bet viņam ir sava atbildība, kas ļoti bieži arī nodara, pieņemsim, būt par ekonomu, kāds, kurš, pieņemsim, lais ir labi zinošs saimniecības lietās ekonomikā un var palīdzēt baznīcai, baznīcas tajā uzdevumā, vai, pieņemsim, atbildīgais par kaut kādiem mēdījiem vai par žurnālistiem, ka var būt kāds, kurš eh, nav priesteris, bet ir zinošs savā jomā. Un eh, tāpēc arī šie hierarhiskie amati un nav kuri hierarhiskie amati. Un tad atkal ir citi amati, kuri ir saistīti ar kādu kolēģiju jeb kopību, piemēram, bīskapu konference. Bīskapu konference, tie ir vairāki bīskapi, kas ir eh, vienas teritorijas ietvaros, kā mēs to dzirdējām pagājušajā raidījumā, un eh, viņi kļūst par šīs konferences locekļiem līdz ar kādu citu amatu. Parasti tas ir diecais bīskapa vai palīgi bīskapa amats. Tāpat ir priesteru padome, piemēram, kur ir eh, arī tiek nozīmēti vairāki priesteri, kuri darbojas kopā. Eh, tādi ir šie amati, tā mēs arī izšķiram šo amatu, eh, šos amatus baznīcā no citiem varbūt pienākumiem un kalpojumiem, kam ir ļoti svarīgs šis nozīmējums no, no augšas, no, no bīskapa vai no pāvesta, jo arī katoļu baznīcā bieži vien saka, nu tā jums tur tāda totalitāra kārtība, jo nu, taču viens cilvēks jums pasaka, kas ir jādara, un to jūs arī dariet, un eh, kaut kā, kaut kā tas viss eh, izklausās pārāk eh, vienbalsīgi vai vienpersoniski izlemts. Bet tas tā nav, jo tam pamatā ir ļoti garīga zīme, ka <clears throat> mācekļiem Jēzus saka, ne jau es, jūs man izvēlējāties, bet es jūs izvēlējos, ka uh, ne jau paši mācekļi izdomāja, kur viņš tagad ies, ka viņš ies un sludinās Dieva vārdu un kristīs tautas, bet Jēzus viņu sūtīja. Un tāpat arī šodien baznīcā pāvests un bīskapi ir tie, kas sūta, tie, kas uztic misiju, doties un veikt šo uzdevumu, kas ir sludināt Dieva vārdu un sniegt Dieva žālstības un arī pārvaldīt baznīcu kā kopienu. Un, e, jā, iedzinoties pašā sākumā šajā visā, tad arī drīzumā ieklausīsimies dziesmām, bet arī, ja jums kādi jautājumi rodas, kādi komentāri vai gribat iesaistīties kaut kā, tad arī droši var ar mums sazināties tārunis studijā ir 67 969 131. Un savukārt, ja jūs gribat, varat atstāt um, arī īziņu studijā, tad ir cits numurs, kas ir 266 77 272 droši varat iesaistīties, ir tāda vēlme un radusies interese, un tagad ieklausīsimies dziesmā, un tad būsim atpakaļ un turpināsim. Dievs svētī un cel sev tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skums augšām ceļās un iet. Dievs svētī un cel sev pretī, tad vēlts, lai tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skūpstās. tās kājas, kas kājas, sirds sāp. Jā, dargas radio klausītāji, esam atpakaļ. Un e, atgādinu tiem, ja varbūt nesen esi pieslēdzies šim raidījumam, tad e, šodien šajā raidījumā par baznīcas kanoniskajām tiesībām tēma ir par kanoniskajiem amatiem baznīcā. Un pirmajā šajā sadaļā jau mēs noskaidrojam, kas tad ir amats baznīcā, kas ir e, atšķirīgs no varbūt no darbinieka vai no kāda kalpotāja brīvprātīgā, ka baznīcas amatam tās ir divas, divi tādi elementi, no kā tas sastāv. Pirmkārt, tas ir uzdots no augšas, no hierarhiski, no bīskapa vai pāvesta ar rakstu, ar konkrētu nozīmējumu, konkrētam amatam, konkrētam uzdevumam baznīcā. Un otrs elements ir, ka šie uzdevumi ir ciešā veidā saistīti ar baznīcas galveno mērķi, kas ir dvēseļu pestīšana, dieva vārda sludināšana, svēto sakramentu un dieva žālstību dalīšana. Un runājam arī to, ka amatus var ieņemt gan garīdznieki, gan eh, konsekrētās personas, gan lai, un ka ir amati, kurus var ieņemt tikai garīdznieki, vai tikai vispār pat priestiri, vai pat bīskapi tikai, un atkal ir amatu, amati, kurus var ieņemt dažādi mm, cilvēki, vai tie ir priestiri, vai tie ir lai, vai tie ir kādi mm, konsekrētās dzīves, jeb klostera ļaudis, un eh, ka tie ir katram konkrētam amatam, un tagad mēs arī pāriem šajā sadaļā par to, ka katram amatam ir savas prasības. Kanonisko tiesību kodeks ir no, noteicis, ka, ka nu, nevar tā, ka tagad tur nezinu Romā apustuliskā signatūra, viens no pāvesta augstajiem tribunāliem, tur vajag prefektu, un tagad no ielas jebkuru mēs paņemsim un ieliksim. Ka, protams, tam arī savas prasības, tur iz, un tās prasības saistās gan ar izglītību, gan ar vecumu, uh, gan ar to kanonisko statusu, kāds ir, vai tas viņš ir lais vai, vai, vai, vai konsekrētā persona, tāpat arī labā nevainojamā slava, tad arī specifiskās īpašības, kas katram amatam ir kaut kā, un e, jo, jo kā zinām to, ka e, ir tā, ka katram amatam ir savi uzdevumi, un tāpēc arī prasības ir pielāgotas šī uzdevuma veikšanai bieži vien arī tiek prasīta pieredze, piemēram, priesteriem ordinācijas laiks, piemēram, kādu, lai varētu iecelt par bīskapu priesteri, viņam tur jābūt jau pieciem gadiem priesterībā vismaz un, eh, un dzīves 35 gadiem, kas it kā var liecināt, ka viņam jau ir vismaz kaut kāda priestera pieredze, lai viņš varētu veikt tos uzdevumus, kas ir bīskapam. Vai, piemēram, tagad eh, jānozīmē ir eh, katoliskās universitātes rektors vai garīgās semināra rektors vai kāds, kurš gatavojas ar, gatavo jaunos priesterus, tad arī viņam uzstāda jau konkrēti, ka viņš tur ir vai nu kaut ko jau pabeidzis, kādu izglītības iestādi, vai viņam ir e, kaut kāds arī iegūtais grāts, e, eh, vecums, un nu, varbūt šajās iestādēs nav tāds vecums, bet tas, ko noteikti prasa šis labais piemērs, nevainojamā slava, jo eh, tāpat arī varbūt citas specifiskas īpašības, kā piemēram kādā draudzē, kur ir sveštautieši vai citā valodā ir kaut, kāds, kaut kāda kopiena, kur jāvada dievkalpojumi, tad varbūt arī pats bīskaps var izvirzīt kā prasību šim amatam būt par pārzināt tādu vai tādu valodu, jo tas ir, tā ir tā prasība, ko, kas ir vajadzīga konkrētajā vietā, konkrētajam amatam, konkrētajam uzdevumam, vai piemēram ir baznīcas tiesa, par kuru mēs runāsim kādā no šīs sezonas raidījumiem, uh, ka tur jau prasa arī kanonisko tiesību izglītību, kur arī nevar ielikt jebkuru, un e, daudz un dažādi šīs, e, šie noteikumi ir. Bet tad arī tāpat e, var gadīties tā, ka <clears throat> no prasībām arī var atbrīvot. Piemēram, kādam nav vecuma, nu, kāds nesasniedz to vecumu ierobežojumu, uh, bet eh, redz, ka pārējās īpašības ir un viņš amatam ir atbilstošs, bet nu tad viņu var arī atbrīvot no šī, šīs vecuma prasības, jo nu, viņam tur, kā piemēram, esot bijis svētajam pāvestam Jānim Pāvilam II, kad viņu iecēla par bīskapu, viņam vēl nebija tā bīskapam vajadzīgā vecuma, viņš vēl par jaunu bija. Un esot bijis tāds kuriozs gadījums, ka tad, kad viņu pasaucis toreizējais polijas kardināls, Varšavas kardināls Stefans Višinskis, uh, un tagad saka, nu, svētais tēvs pāvests tevi grib nozīmēt par bīskapu, un tad Karols Vojtila, ja vēlākais Jānis Pāvils II, saka, nu, bet kā, nu, es vēl par jaunu, man nav gadu, jo tur toreiz bija mm, vēl, vēl tur, tur 35 vai kā tur bija tas, <clears throat> tas, tas limits vismaz, un tad kardināls Višinskis viņam teica, nu, neuztraucies, tā ir problēma, kas pati atrisinās ar laiku, ka <laughs> vecums tas nav tas galvenais šķērslis. Vai piemēram, ir gadījumi, kad izvirza kādu par bīskapu, bet viņš nav, viņam nav zinātniskā grāda, nav ne licenciāta, ne, ne doktora, bet, bet nu, pārējās visas īpašības ir. Viņš varētu būt labs bīskaps, labs pārvaldnieks, labs dievvārdu sludinātājs, un e, vai, pieņemsim, viņam nav bijis tādas iespējas iegūt šo izglītību, kā pieņemsim e, e, padomju okupācijas gados šajās zemēs, un tā tālāk, bet redz, ka viņam tomēr ir šis, šis labais gans, ka viņš var pavilkt šo amatu un valodas vai vēl kaut kas nepieciešamais viņam ir. Uh, protams, vienīgais, vienīgā lieta, no kā nevar atbrīvot, vienīgā prasība tā ir uh, labā slava. Nu, ka viņš ir uh, ar labu slavu, morāli, morāls paraugs visiem un to tomēr, tas tomēr ir tā, ka, nu, liekas, tur izglītots ir, vecums ir un zini, bet, nu, morāla neslava viņam ir. Nu, nekas no tās mēs gan jau viņu atbrīvosim, ja dispensēsim. Nē, tā nevar, jo tas jau iet pretrunā ar tādu dabisko likumu, arī ar šo evaņģēliju, ka tomēr, kas pieprasa baznīcas amato šo labo slavu un pieprasa šo arī tādu būt par piemēru, jo tur tā nevar būt tā, ka tur runā vienu, bet pats dzīvē dara kaut ko citu, kas arī nav viegli, bet uh, bet tas, tas arī tāds lietas, ko nevar tā atšķirt. Iekšējais fórums, ārējais fórums, jo, nu, visi mēs esam grēcinieki, visiem ir kaut kādas kļūdas, vājības, un visiem ir jāiet pie grēksūdzes. Un e, tas, ko mēs pie grēksūdzes sakām, to jau, tas jau nav zināms, jā. Un tas arī, lai paliek nezināms, tas tomēr ir arī paša cilvēka labās slavas aizsargāšanai un tā tālāk. Bet ir atkal lietas, kas e, to nelabo slavu padara tās ir lietas, kas publiski ir notikušas, par kurām publiski ir zināms, kur ir lielāks loks cilvēku ir bijuši liecinieki. Un tāpēc par to slavu, par to labo reputāciju ir tas iekšējais fórums, ir ārējais fórums, un tā labā reputācija no ārējā fóruma e, tiek ņemta vērā. Protams, par grēksūdzi neviens arī neinteresēs un nedrīkst interesēties, ka ko viņš tur grēksūdzē runājis. Uh, Jā, un tāpēc arī tādas ir šīs prasības katram amatam. Tāpat arī pieņemsim laju amatiem, uh, ekonomam vai kādam mēdīju pārstāvim, baznīcas puses. Vēl tā specifiskā prasība ir uh, zināt lietas, zināt, pārzināt tās ekonomiskās lietas vai uh, būt uh, profesionāli mēdīju jomā, kas arī būtu tāda specifiska prasība kādam no amatiem, lai to varētu ieņemt. Un kā jau arī minēju, ka baznīcā ir šie, ir šie hierarhiskie amati un, eh, un tie amati, kuri nav hierarhiski, ka hierarhiskos amatus pārsvarā ieņem tikai priesteri, un tad savukārt pārējos amatus var ieņemt arī tādi, kuriem nav vēl šīs, eh, nav, nav šīs, nav šīs priestera svētības. Un eh, tāpēc arī tagad arī iesim, varbūt tagad arī tādā nelielā muzikālā pauzē, un pēc tam pēc uh, šīs pauzes mēs pārdomāsim, kā tad cilvēks tiek pie amata un kā, kā tiek nozīmēti šie amati un arī pārunāsim par to, kā šie amati tiek pazaudēti. Tad arī iem uz galvu. Dargais klausītāji, esam atpakaļ un baznīcas tiesību līkločos raidījums un šodien runājam par baznīcas amatiem, jeb kanoniskajiem amatiem un e, jau e, aizkadrā radās viens jautājums, tā kā es iepriekš skaidroju, ka baznīcā ir tā sauktie hierarhiskie amati un amati, kuri nav saistīti ar hierarhiju un tā tālāk un jautāja, es kā tur stāstīju, pāvests, bīskapi, ģenerālvikāri, prāvesti, dekāni, tie kaut kā ietajā hierarhiskajos amatos, uh, Un tagad eh, jautājums, a, kur ir vikārs? Nu, vikārs, nu, draudzēm draudzēs ir vikāri lielākās draudzēs, kas ir prāvestu vistuvākie palīgi, viņu draudzes pārvaldīšanā <clears throat> un, un arī īpaši jau pastorālajā darbā. Un vikārs arī hierarhiskais amats, jo baznīcas hierarhiskie amati ir saistīti ar euharistijas svinēšanu, ko Jēzus nodeva apustuļiem, un savukārt šo apustuļu darbu turpina uh, Eh, bīskapi un priesteri, kuri var vadīt evharistisko šo sapulci, būt Kristus vārdā klāt. Kaut arī svin evharistiju visa tauta dieva, bet, bet priesteris un bīskaps, kuriem ir šī īpašā funkcija Kristus vārdā, eh, vadīt šo evharistisko sapulci, šo, šo dievkalpojumu. Tāpēc arī hierarhiskie amati ir saistīti ar gan šo apustilisko pēcsacību, gan ar evharistiju. Tāpēc arī Lais nevar ieņemt hierarhisko amatu, tāpēc, ka viņš nevar vadīt šo euharistisko sapulci, un tāpēc tur ir vajadzīgs ir priesteris, jo priesteris vai bīskaps, kurš ir tautas vidū kā, kā Kristus svaidītais, kā Kristus ordinētais euharisties svinēšanai. Un, e, jā, kā jau arī minējām, ka katram amatam ir šīs savas prasības, gan izglītība, gan vecums, gan uh, gan viss pārējais, labā slava, jeb labā reputācija, vismaz tādā publiskā formā. Un e, tagad arī šajā pēdējā sadaļā šajā raidījumā mēs e, runāsim par to, kā tad baznīcā tiek pie šiem amatiem, pie šiem amatiem un kā arī tiek no viņiem vaļā. Tad ir, e, protams, kā jau minēju, ka baznīca samatu ieceļ un atceļ baznīca no augšas, proti bīskaps vai pāvests, uh, bet eh, ir arī amati, kuri tiek ievēlēti un, un kaut kā savādāk. Tad pirmais, pirmais veids, kā var iegūt šo baznīcas amatu, tas, ka baznīcas tas tiešais priekšnieks nozīmē vai pāvests, vai bīskaps, vai klostera priors, ja provinciālis, kurš uzdod konkrētu uzdevumu, ieceļ amatā. Eh, ieceļ amatā, uh, un vienpersoniski viņš to var darīt. Tā kā, piemēram, vispraktiskākais piemērs, kas arī, ko arī mēs varbūt esam daudz kur bijuši liecinieki, ka bīskaps vienpersoniski savas diecēs ietveros sastāda šo uh, rakstu, ar kuru tiek iecelts draudzē prāvests vai draudzē vikārs vai seminārā uh, pasniedzējs, kaut arī seminārs mūsu gadījumā ir starpdiecēžu seminārs, tur iesaistās arī pārējo diecēžu bīskapi pie lemšanas uh, Un parasti vienas pašas diecēs ietvaros parasti bīskaps uzraksta tādu dokumentu un iesniedz un iedot tam, kur, kurš ir nozīmēts šim amatam. Protams, tas nenozīmē, ka tagad tur bīskaps sēž pie diecēzes kartes un ar šautriņām šauj, saka, no nu, tas uz to pilsētu iestingš, un taču šitam uzraksta tur uzlīmē priestera vārdu ar šautriņu un šauj, uz kuras pilsētas trāpīs, trāpīs uz to sūtīs. Tā arī gluži nav. Uh, Tāpat arī e, bīskaps pārzinot savus priesterus pārdomā par viņa īpašībām, par viņa spējām, vai viņš ir atbilstošs tam amatam vai nē. Un e, arī <clears throat> reizēm sasauc priesteru padomi, lai arī viņi dod kaut kādu savu viedokli, bet priesteru padomē nav, nav šis galavārds. Galavārds vienmēr ir e, bīskapam, kurš vienpersoniski pieņem lēmumu un sastāda šo nozīmēšanu kādam amatam. Tad Tālāk ir tas pirmais veids, ir nozīmēšana vienpersoniski. Priekšnieks nozīmē padoto kādam amatam. Un e, otrs veids ir nozīmēšana ar iepriekšēju prezentēšanu. Tas visbiežāk saistās ar pāvestu, kad pāvests kādu e, par ieceļ par bīskapu vai par patriarhu. Piemēram, austrumu baznīcās ir tādi patriarhi. Tā kā, diemžēl, šajā sezonā mums ir nesanāk laika runāt par austrumu baznīcām, par austrumu baznīcu šo, austrumu katoļu baznīcu šīm e, e, kanoniskajām struktūrām un kā viņas izskatās baznīcas kopējā kanoniskajā bildē, tad varbūt nākošajā sezonā vai kaut kā tā, tad e, patriarhi bieži vien ir ievēlēti. Austrumu baznīcā ir vietējā bīskapu sinode, un vietējie bīskapi kādā no austrumu rita baznīcām ievēl patriarhu. Bet tas nenozīmē, ka uzreiz viņš tagad pēc ievēlēšanas kļūst eh, par, par to patriarhu. No sākuma viņi ievēl, un tad, kad ir ievēlējuši, tad bīskapu sinode prezentē pāvestam, ka lūk, šis ir eh, tas, kurš ir izvēlēts eh, patriarhu amatam, un tad pāvests ir tas, kurš uzraksta papīru, nozīmē viņu par patriarhu. Kaut arī pāvests neizlēma par viņa iecelšanu, bet viņš tika stādīts priekšā kā kandidāts vai kā izvēlētais. Vēl citā nozīmēšana ar iepriekšēju prezentēšanu ir bīskapu iecelšana. Jo tad, kad vajag kādai dieceizai jaunu bīskapu, viņu parasti ieceļ pāvests, un pāvests uzraksta viņam arī šo nominātu, jeb nozīmējumu, bet e, tas nav tā, ka pāvests tagad visas pasaules priesterus, visas pasaules bīskapus zina, un tagad viņš izdomā šito vai šito es tagad tur iecelšu. Protams, kā lielākoties pāvests personīgi nepazīst vietējās baznīcas viņu bīskapus, uh, tad tam ir izstrādāta arī sistēma, ka bīskaps tiek iecelts ar eh, iepriekšēju prezentēšanu. Tas nozīmē to, ka vietējie bīskapi, tad, kad vajag jaunu bīskapu, viņi sanāk kopā, izdomā kandidātus, vismaz trīs, četrus vai piecus, kuriem ir arī noteiktas prasības, vai tur vecums, izglītība, labā reputācija un tā tālāk. Un tad viņi savāc kopā šos kandidātus, liek priekšā nuncijam. Savukārt nuncijs tas ir starpnieks starp, kā mēs atceramies no iepriekšējā raidījuma, starpnieks starp pāvestu un vietējo baznīcu, un tad nuncijs sūta vēstules priesteriem vai lajiem vai konsekrētajām personām par katru no kandidātiem. Tad tur savāc visādas informācijas par viņu ziņas, atbild uz visādiem jautājumiem, un tad visas šīs lietas sūta uz Romu. Savukārt Romā ir tāda bīskapu dikastērija, kura tad skatās. Vesela komisija lasa par kandidātu numur viens, kandidātu numur divi, trīs un tā tālāk, un tad viņi savā starpā sanāk un lemj, kurš šajā gadījumā būtu visatbilstošākais. Tas nenozīmē, ka tur viens ir labais un pārējie visi ir slikti. Droši vien, ka visi kandidāti ir labi, bet, nu, ņemot vērā varbūt tās tā amata specifiku, tās diecēzes specifiku, vēl kaut ko, kurš tomēr būtu tāds visatbilstošākais. Un tad, kad viņi izlemj, ka tu numur trīs ir labākais kandidāts, un tad viņi iet pie pāvesta, un pāvests saraksta dokumentu, ar kuru viņš nozīmē šo cilvēku par, par bīskapu. Tā izskatās nozīmēšana ar iepriekšēju prezentēšanu. Un tad vēl ir trešais veids, kā iegūst baznīcā šo amatu, tas ir uh, ievēlēšana. Nu, kā jau raidījuma sākumā runājām par uh, balto helikopteru un pāvestu Benediktu, kuram tur, kā tur viņš tur mm, gatavojās jaunam konklāvam, jeb vēl viņam dzīvam esot tika sasaukts jauns konklāvs, jeb kardinālu sapulce, kurā tiek ievēlēts jaunais pāvests, tad arī pāvests tiek ievēlēts, parasti tad, kad vai nu nomirst pāvests vai atkāpjas no amata, tad sanāk kopā kardināli, par kardinālu mēs runājam pagājušajā raidījumā, ka tie ir arī īpaši nozīmēti no pāvesta bīskapi, kuri tādi arī vistuvākie un nākošie pāvesta kandidāti. Un tad, protams, notiek šī balsošana, bet šī balsošana nenotiek tā, ka tur iepriekš ir kaut kāda reklāma vai politiskās reklāmas vai kampaņas, ka tur kādu kandidātu vajadzētu ievēlēt vai ne. Kad viņi sanāk kopā, viņi lūdz svēto garu, lai svētais gars palīdz izvēlēties īsto pāvestu. Un tad, protams, tikai tad, kad ir savāktas divas trešdaļas balsu par kādu no kandidātiem, tikai tad uzskata, ka vēlēšanas ir noslēgušās un pāvests ir ievēlēts tur tā, kuram vairāk balsu tā nav. Vienkārši divām trešdaļām ir jābūt un tad, kad pieņemsim kādā balsošanas kārtā nesasniedzās divas trešdaļas neviens, tad viņi nāk kopā, diskutē, turpina lūgties un tad arī tālāk turpina izvēlēt šo jauno uh, jau no pāvestu, bet tomēr tas ir svētā gara izvēlēts kandidātas, tāpēc arī šī lūkšana svētajam garam. Tāpat arī ievēlēšana notiek dažādās kolēģijās, piemēram, vai kom, bīskapu konferencēs, tur bīskapu konferences kāds priekšsēdētājs tiek ievēlēts, vai, vai, vai, vai, vai reizēm arī tā varbūt nav ievēlēšana, bet kādreiz arī bīskaps jautā, kad vajag iecelt jaunus dekānus, piemēram, veids aptauju, kuri būtu tādi kā atbilstošākie kandidāti. Un tas arī kā viens no veidiem, kā, kā tiek pie baznīcas amata. Un tagad mēs parunāsim, kā tad tiek vaļā, jeb kā pazaudē šo baznīcas amatu. Tie arī tie ir četri veidi, uh, četri veidi, kā baznīcas amats var tikt pazaudēts. Tad pirmais ir uh, laika termiņš. Visbiežāk tas ir vai nu sasniedzot noteiktu vecumu, piemēram, bīskapiem ir tā, ka diecais bīskaps, ka viņš sasniedz 75 gadu vecumu, vai draudzes prāvests, <clears throat> vai arī kāds cits amats, kurš sasniedz noteikto šo vecumu, lūdz atlūgumu e, savam tiešajam priekšniekam, e, vai bīskapam, vai pāvestam, lai varētu viņu atbrīvot no šī amata. E, tikai tad, kad šī atteikšanās ir pieņemta, tad arī viņš tiek atbrīvots no amata. Ir atkal amati, kuriem ir noteikts termiņš, ieceļ amatā uz pieciem gadiem, un tā kā paiet tie pieci gadi, tad viss automātiski to brīdi, ja viņam nav cita norīkojuma, cita nozīmējuma, viņš šo amatu pazaudē. Tas visbiežāk varbūt ir ar tādām kā priesteru padomēm, par kurām mēs pirms brīža runājām, arī tās ieceļ uz noteiktu laiku, tie ir vairāki priesteri, kurus bīskaps, vai nu bīskaps ir izvēlējis, vai arī citi priesteri ir ievēlējuši, vai arī amata pēc, ja kāds priesteris atrodas šajā priesteru padomē, viņai noteikti, piemēram, uz pieciem gadiem, paiet pieci gadi, šī padome pārtrauc savu darbību. Un e, tad, kad pārtrauc savu darbību, šī padome tad tiek izvēlēta jaunā. Tātad viens no amatu zaudēšanas, jeb amatu tikšanas vaļā no amatiem e, veidiem, tas ir laiks pienāko konkrētam vecumam vai aizritot noteiktam termiņam. Tad otrs veids ir uh, atteikšanās. Piemēram, kāds grib atteikties no amata, grib atteikties no tāda draudzes prāvesta amata vai no bīskapa amata, diecais bīskapa amata vai tur no kanclera amata vai tieslietu vikāra amata, tad e, viņš to var darīt, bet tas nenozīmē, ka automātiski viņš pazaudē šo amatu. Viņam šī atteikšanās ir rakstiski jāiesniedz savam bīskapam, un tad bīskaps tikai pieņem lēmumu, pieņem šo atteikšanu vai nē. Un ja pieņemsim bīskaps saka nē, tad viņš joprojām paliek šajā amatā. Bet ja bīskaps pieņem šo viņa atteikumu, tad arī viņš arī tiek atbrīvots no šī amata. Tur, protams, ir arī savstarpējā komunikācija, tas nenozīmē, ka tur tā jā vai nē, tāpat arī iespējams, ka priekšnieks, tiešais priekšnieks ir interesējies, kādi ir tie apstākļi, vai tas iemesls, kāpēc viņš grib atteikties, ir pamatojam, tāds ar spēcīgu pamatojumu, lai viņš to darītu vai nē, vai, vai vienkārši viņš tur tā izdomājis uh, Jo, ja drīzāk, ja viņš vienkārši to ir izdomājis, tad, nu, tad tā viegli prātīgi varbūt mēs nevaram attiekties pret baznīcas uzdevumiem, bet, bet ja šis iemesls ir priekšniekam liekas diezgan nopietnas un ar pamatojumu, tad, tad protams, ka arī priekšnieks šo atteikumu pieņem. Un tad trešais veids, kā tiek zaudēts amats, tā ir pārcelšana uz citu amatu. Es domāju, tas ir tas, ar ko visbiežāk sastopamies – baznīcas amatos, jo bieži draudži locekļi ir pamanījuši, ka, nu, mūsu draudzē tik gadus bija tāds prāvests, pēc tam atnāca cits prāvests, un tagad kāpēc šitā tas viss un tā. Tas nozīmē, ka tas jūsu dārgais prāvests, kurš ļoti ilgus gadus bija, bīskaps viņam izvēlējās citu amatu, citā draudzē, vai varbūt kādu citu uzdevumu pat uzdeva, tāpēc, ka bija vajadzīgs cilvēks citur, ar tādām īpašībām, kāds ir viņš, un tad viņa vietā varbūt atsūtīja kādu citu. Un eh, Tas arī nav vieglas darbs bīskapam e, atrast īstajiem amatiem īstos cilvēkus, bet katram amatam vienmēr mm, viņi aicināti, e, aicināti arī e, izvēlēties patiesos tos, tos visatbilstošākos vai atbilstošos kandidātus. Ja? Ka, pieņemsim, ja kāds uh, uh, amats prasa tādas vai tādas prasības, tad Eh, tad viņi izvēlas kādu, kurš tam amatam ir atbilstošs. Nevis visatbilstošākais, bet atbilstošs, jo varbūt vecajā kanonisko tiesību kodeksā bija prasīts amatam visatbilstošāko. Un tad var nopietnas problēmas rasties, jā. ka ir daudz atbilstošie, tad ir tikai viens visatbilstošākais, bet tas visatbilstošākais ir arī visatbilstošākais citā vietā. Tas sanāk, ka viņam ir jābūt desmit vietās, jo viņš ir tik labs, ka viņš ir visatbilstošākais visur. Tad tāpēc arī jaunajā kanonisko tiesību kodeksā uh, par amatiem saka atbilstošu amatam, nevis visatbilstošāko, un tāpēc, lai varētu kaut kā izlīdzsvarot, jo lai nav vienam cilvēkam jāveic pieci amati, kurā viņš ir visatbilstošākais, un citam atkal to amatu gandrīz vai nav, jo viņš it kā arī atbilstošs, bet nav visatbilstošākais, un tāpēc arī katram amatam tiek meklēts atbilstošs kandidāts. Jā, tad pārcelšana ir viens no amatu zaudēšanas veidiem, un eh, tā zaudē vienu amatu, bet iegūst citu amatu. Un tad ceturtais veids, kā zaudē amatu, noņemšana no amata, ka priekšnieks paņem un noņem no amata un neieliek viņam citu amatu. Arī tā var gadīties, bet tie tādi visi varbūt tādi skarbākie gadījumi, kad saistīti varbūt ar sodiem vai sankcijām un visādām citām lietām, no, kurā, no kurām mēs neviens neesam pasargāti. Bet, eh, jā, Tā kā tas šoreiz ir raidījums par, eh, par, par baznīcas kanoniskajiem amatiem, kas tie tādi ir, kā pie viņiem tiekam, kā no viņiem tiekam vaļā, kādas ir šīs prasības. Protams, par katru amatu varētu runāt vienu raidījumu, kas, kas, kas tas amats ir, ko viņš dara un kas ir eh, viņa atbildība un kādas ir prasības šim amatam. Un eh, savukārt uztaisot tādu mazu kopsavilkumu, tad eh, teiksim tā, ka viss tas ir, lai tas kalpotu kopējam labumam. Amatu iecelšana, amatu atcelšana, amatu pārcelšana, prasības amatam, tas viss ir, lai tas viss kalpotu baznīcas misijai, lai baznīca varētu veiksmīgi veikt savu misiju. Protams, ne viss tik gludi iet, jo cilvēki esam tikai cilvēki un visādi gadās, bet uh, mēs tomēr esam aicināti lūgties par baznīcu, lūgties, lai baznīca ir labi gani, lai izdodas veikt šo baznīcas uzdevumu, ko pats Jēzus ir uzticējis, ko ne jau mēs paši izdomājam, bet Jēzus izdomāja un Jēzus mums uzticēja, un tāpēc arī varbūt, ka redzam kaut kur baznīcas amatos kaut kādas nepilnības, izglītības trūkumu vai kaut kādu varbūt īpašību trūkumu, vēl kaut ko esam aicināti lūgties par to, lai vienmēr ir šiem attiecīgajiem amatiem šīs īpašības. Un tas viss, lai kalpotu dvēseļu pestīšanai, šim kopējam labumam, lai mēs visi varētu nonākt Dieva valstībā. Un tāpēc ir baznīcas vadītāja, baznīcas gani, kas mūs uz to ved. Tāpēc arī teikšu paldies, dārgais radio klausītāji, un arī tā kā mēs jau šeit, šajā adventa laikā un laikā pirms Kristus dzimšanas svētkiem tiekamies, es nezinu, vai vēl tiksimies, bet es domāju, ka uh, izmantošu šo iespēju novēlēt jums sveitīgu šo adventu laiku, piepildīt ar kunga nākšanu, ar mieru, ar cerību un jau gaiši sagaidot un priecīgi šos Kristus dzimšanas svētkus. Paldies un uz tikšanos! Tu klausījies raidījumu baznīcas tiesību līkločos, un tas bija iespējams pateicoties taviem ziedojumiem.